darome tą patį gerą ir norime tą patį. Kaip ir kitą. Jeigu yra tau tėvynų, tada šitam tėvynam, tai kuris mums yra draugiškai, rodome tą patį kaip kuris yra mums priešingai. Jeigu pažįstamas, tada kaip kitam pažįstama, o jeigu kita, vienas tau tėtis yra priešingas, tada kitam tau tėčiui, kuris yra nepriešingas. Ir nereiškia šitas įsakymas, kad mes privalutumėte rodyti savo priešams ypatingų meilės ženklų. Šitas jau yra didvyriškumas. Šitą e, įsakymas taip nereikalauja. Nors yra šventųjų, kurie tai padaro. Aišku, pirmasis, kuris tai padaro, Kristus pats. Jeigu kažkas mūsų nemyli, jam rodyti ypatingą meilę. Jam kaip savo gerą darbui ypač kreipti dėmesį. Jam davė kažką didesnį padaryti. Užmetųjų, visiškai tikrųjų, tai padaro. Bet e, meilė priešams nereikalauja, kad mes taip darome. Šitas yra ypatinga priešų meilė tobulybė jau čia jau matome, čia yra jau šventumo ženklas. Kur yra meilės priešams motyvai? Mes turime priešus mylėti todėl, kad tai vienas, kad Dievas mums tai įsako. Mylėkite savo nepritikimą. Darykite daryk, gerą, darykite tiems, kurie jūsų nekenčia. Taip toliau. Vienas Dievas taip sako, kitas Ir tai yra, kad Kristus, kuris yra mūsų mokytojas, mums aišku, ryškių meilės priešams pavyzdį davė. Jis netgi, e, e, netgi davė komuniją, arba netgi mazgojo kojų judui, kuris jį išdavė. Tad jis nors jis jau žinojo, jis yra išdavikas, jis taip daro, jis ir Mylis Dievo sūnus, jis viską žinojo. Ir Švento Jono Evangelijoje yra rašyta, kad jis žinodamas jis tai daro savo priešinui. Ir tada jis, kai jis ėjo, išėjo tada iš paskutinės vakarienės salės ir Judas jį išdavė subučiojimu. Subučiojimu. Christus lignende. Evangelist Merki sage, Pietrelov koalateji. Izgleda taj podelit. Jer Isa na križu, ja na križu sage, Teva atleist jiems, mēs nežinām, kā dāna. В кого есть спрашиваю, что с Ино aišku, yra priešė. Jis, jis taip mums rodo pavyzdį. Ir mes turime arī prieš, priešus mylėti todėl, kadangi arī mēs norime, ka Dievas mums atleistų, eh, kaip mēs nusidėjome ir mēs pasidarome jo priešais. Jeigu yra slavama dalyka ir mēs sakome Dievui, eh, Ashina, kato ki te no ignori, bet jūs tiek Ashina risu. Aš supratau, kad yra blogai, bet aš ką veičiu kitai, bet jūs tiek aš tai darys. Sunku, ne, sunku, nenorime. Ir šitas yra sunkos nuodėmės e, sąlygas, kad e, būtume suprantama, kad yra blogai, mes e, yra svarbus dalykas ir mes laisvę nurūtai no, darome. Тогда мы с этим это его прежде, ты крайне ты его трогай. Bet mēs tiek Dievās mūsu mīļi. Dievās mūsu brīvu. Dievās mūsu ieškovus uz avumā nūni, kad vien mēs vēl atzīvēlsim. Dievas tiek dāvs un mums. Ar jeigu mēs norime, ka Dievas mums padalītu, tad vēl viena, bet tad arī mēs turime Dievu. ir atleisk mums mūsų kaltais, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir e, kaip dažnai mes klystam, nors mes nežinom. Mes greitai ką nors sakom, mes nesuprantam, kad šitą žodį kitą įžeidžiam. kristieši, arī mēs teikt tālu. Tā mēs norinam, kad kiti mums atreiz, atreiz tu, ateipat, arī mēs turināmies. Mēs arī nenorime, ka kitas mums atsakītu zu kärsten. Ja, reiškia, kad mēs arī tad atturime. Kita, kitam atleisti ir kita mīlēti. Ir iztokīla uh, eh, pirmą, pirmą pareigą susitaikyti. Ir nenoras tai padaryti yra neapykantos ženklas, galbūt nusikaltimas Dievo įsakymui. Jeigu kažkas nenori susitaikyti, kitas pabando, bet kitas nenori. atleiskite, kas nors prieš ką turite, kad ir jūsų tėvas, eh, eh, kuris yra danguje, atleisti jums jūsų nuodėmes. Ir su įteikimu eh, pareiga pirmiau turi tas, kuris įžeidė kitas. Jis turi eiti į priekį, ir jis turi taisyti, jis turi kitą atsiprašyti. Arba, arba šitą pareigą turi pirmiau nav kita izēja. Gala abi vienā kita izēja, bet vienās eh, nu, no smāka nav jau. Tādā jauna galvenā palīga plašīgi atlīdība un lielas uz itaļi. Niekam piktu mums piktā jācimo, ka kita rubinkitas to, kas kierā. Nekam šī kita patispīļņosī, bet to kita vietos uzstībai, maišku dievu uzstībai, nes yra parašyta mano kerštas, aš atsilyginsiu, sako viešpats. Nesijok nugalėti savęs piktumui, bet nugalėk piktą gyvenimą. Ir e, šitas nereiškia, e, kad mes negalime, mes negalime reikalauti mūsų teisų, arba ginti mūsų, ginti mūsų, mūsų teisės. Nu, jūs įsivaizduokit, jūs turite, turite avariją kelyje ir e, kitas jūs apkaltins, jūs nebuvote kaltas, ir tada kitas jūs apkaltins ir jūs turite ginti jūsų teisės. Hmm. Aišku, priešilnai nereikalauja, kad jūs negin, neginsite jūsų teisės, kad jūs sakote taip, taip. Bet eh, kad mēs atleistum, kad mēs atsiprašītu, kad mēs turime kantais. Eh, ir, kad mēs eh, ne, ne, nešautume neapikantā šiem dievu, kad mēs, ne, kad mēs kitā žmūgune izbrauktume mūsu, iš mūsu mēles sārašā, hm? aš šitā žmūgu nevimīlēs. Hm? Aš šitā žmūgu nevezakīsu nevienā gērā žaudību. a și mu nenoviu, a to je to novo. Și to ne da. Jer matomača, e, kai, kai vyksta pasaulio išganimas, atleidimo, be priešo meilės, neišeina kažką pavienyti. Jeigu tik kiekvienas reikalauja savo teisę ir, ir nori mylinėti ir taip toliau, tada nieko neišeina. Yra dalykų, kur, kur mes turime sakyti, nu, tegu būna. Aš vis tiek nenoriu neapkesti šitą žmogų, aš vis tiek nemylėsiu. Aš vis tiek už os, eh, os mesmos, mesmos. Às vezes tinha que amar isso, às vezes tinha que eh, eh, religião fazer isso. Nós, nós estamos pela Eu ia a esquerda, a alcançar a Bahia, o que tem cada um é disso menos. Nós, neste ano, três, gente nos últimos, nos últimos, Deus vår mening, mēs norime tik eh, reidējiet tūdīmu mūsu teisi. Tas pašalina altimumiem, ka reikia atleisti. Ir, eh, ir eh, tai turime rodyti gailestingumą. Ir įsivaizduokime logiką, kad mes esame Kristaus mistinio kūno narai, Ir e, reiškia, kiekvienas krikščionis turėtų būti kaip antras Kristus, kaip Kristaus narys, kaip Kristaus narys. Ir Kristaus gailestingumas turi tęsti jame. Ir, ir e, tik tada kažkas pasigėrės pasaulyje. Mes negalime laukti, kad kiti taip daro. Arī Kristus nelauka, kad kiti klavētu. Da var aš jums visą tiesą sakau, dabar jūs tai darykit ir e tada aš išgelbėsiu jūs. Kristus tai nesako. Tada jis, jis galėtų laukti iki šiandien. Bet Kristus, nors jis žinojo, kad būtų kitaip, kad jį nukryžiuotų, kad irgi toliau nusidėtų, nors taip jis žinojo, staigiai. Ir e, mes negalime galvoti, kad, kad mums gali būti kitaip, kad jeigu mes turime tokį mokytoją, kad mes galėtume padaryti kitaip, kad, e, kad būtų kitas kelias išgelbėti sielas, išgelbėti pasaulį kitaip. Negyvena. Ir, e, ir tai turi kiekvienas priima kitų žmogaus naštą ir ant savęs ir neša šitą toliau ir išgelbės kitą. Kas žin, kad kadangi kitas supras, kas atsitiko ir, ir galbūt paskutinį, paskutinį valandą atsiverčia ir taiso. Ir, ir turi širdyje e, tokią gailestį, kurį iškelvės jos yra. Mums nesvarbu apie tai galvoti ir matyti šitą rezultatą. Svarbu yra, kad tai mes norime. Aišku, priešo meilė iš mūsų nereikalauja gerų jausmų. Aišku, jeigu yra mokamo žmogus mums priešingas, šitas negerbė kelias iš mūsų e, malonumus aišku, kad tai mums skaudžia. Bet jeigu širdyje yra toks nugaras, o tai daro, tada nors mums skaudu, vis tiek buvo priešinai. Dievas nereikalauja, kad, kad, e, kad mes turėtume dėl kito žmogaus, kuris mūsų mums yra priešingas, kad mes turėtume, turėtume dėl jo malonumų. Jaustume labai laimingi ir gerai, kad tik kadangi jis mūsų išėjimas. Tu tokius dalykus Dievas neliko. Dievas nori, kad mes atleistume, kad mes ieškotume tai, kad mes ir jeigu kitas nenori, kad vis tiek mes širdyje, mes paveiktume su tai, su, su šitą priešinimą. Ir e, iš principo, kaip gražu galėtų būti pasaulyje. Bet jeigu kiekvienas iš mūsų pradeda su to, su Dievo pagalba, mes prašome dėl to kiekvieną kartą, kai mes meldžiame Tėvą mūsų, bet jeigu mes visi atskirai ar kartu, tai pradedam, tada jau kažkas pagerina pasaulyje. Ir taip įgauna kiti e, tikrai daug malonų e, atsivertimų įtakata žmonių teisti e, su gailestingumo darbais, apie tuos yra labai mažai kalbos šiandien. Ir e, apie gailestingumo darbus reikia kalbėti, o tada toliau apie krikščionišką meilę savo. Vėlgi save reikia mylėti, ne tik artimą. Vėlgi save reikia teisingai mylėti. mūsų, ir nuo visokių pavojų mūsų visados gelbėk. Mergelė garbingoji ir palaimintoji, mūsų valdovė, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mūsų taikė, savo sūnumi mūsų pavesti, savo sūnumi mūsų atiduoti.